Egunon! Goiz flashen zerbitzuetako telefonak geldi-geldi altirintan ali dira azken egun hauetan, hainitzek ulertu nahi duzuela zer egan iduen duen Euskal Iratietan hainbeste aipatua den HELEP delako horrek. HELEP egan nahi du errietako lankidetzarako erakunde publikoa. Hots, hau da, Ipar Euskal Herrian sortu beharra den elkargo bakarraren Euskarazko zigloa. Erriaka izan dira boskatzen alde edo kontra eta engoitik badakik ezue aldekoek aize irabazi dute eunta ameka alde berroita zazpi kontra naski jadanik aipatu adugun irrati hauetan uh, uste dute, eh? Best alde! Topa malauerat gaiteko finala jokatzen du azte ondarrunta nabiron baioneko rugbitaldeak, eh? haizizte, baina ze demuntrere lotura dute bigertakariek. Ez arrangura, goiz flasek lotura. Elkargo bakararen alde eta kontrako errien arteko lehiak eta horrek emaiten zuen batzutan, rugbi zongiago kabatzela. Elep, txapelketaren finala hori zuzenian segitu du goiz flasek. Guazen partidarat, prosper, zela ibasterian zira... Bai, Arratxalde ondene, rebit aldeak pres dira, alde batetik US ebat, ebat edo elkargo bakararen aldeko taldea, eta bestetik kaka, kaka edo kontrakoen kolektiboa. Epailea, Bernard Kazenev, barne ministroa, partida hasten da. Daniel Otsomendi, izurako hau abiatzen duzen gehiagoka, baloina hortik atuz, parrian, balona rabatzen du Bartelimea ger, lukuzeko hau eta... U, ze espalda kolpe bortitza eman dion, jarrune etxegara iba Aintzina segitzen du agerrek, bainan ederki plakatzen du, bainat kasuenu iholdiko hau eta balona lasatzen du. Lehen ustarketa! Hau pusaketa, ebat taldekoak nagusi, kontrakoen kolektibokoak gibilatzen ari, bainan Oh, oh, dinez du txarra, furtseta! Bieriak begietan txartu dizkio Klodoli Evangeluko hausapesak Jean René Txegarairi, gaztigua! Oliven taldekoak ez dira ados eta errekurtso bat pausatzen diote Bernard Kazena bepailiari, unek ez du onartzen. Gaztigua eskuz jokatzen dute ebat edo elkargo bakarren aldekoek, pasa egiten dio Michel Etxeberz mauleko hausapesak Jean-Michel Koskarrat baigurikoari, eta unek hagen hartian markatzen du! Michele Echeverri kantatuko du entxegua, usai aduen e bezala. Ez, Michele, beho ez da gaur suieta. Ez, emazu helep de kuaren kantua. Heleta, heleta. Ez, heleta, elepa. Elepa, helepa. Zugure sorkuntza polita. Gora zemenak Michele eta lehiak eta berriz abiatzen da. Balonak zendu du jarruen eta... A ah, berriz kolpe bat, lurrerat bota eta zango pilatu dute Francis González Bokaleko hau zapesak eta jean jacques Lazerrek kartoin hori abientzat, hauen taldekoak ezadoz, arbitra edo epailearen ganat duatzi berriz errikurtso baten pausatzen dut, unek ezetz jokoak segituko duela Lucien Del Garmen leitzeko hau balona pasatu nahi dio jean jacques Lusto dodin Dona Paulekoari baina kasu, intercepzionia, Ale iria giri buruko hau da, eta zuzen zuzen markatzerat beste entxego bat ebateko entzat. Zuri Michel! Elepa, elepa! Elkargo bakarren kontrakoak epailearen gana duatzi kesu, baizik eta jokoz kanpozela ale iriar, baina ez dituen zuten. Eta jakasirume, iruleiko hau zapesa, ateratzen da jetik, bere ekipa beti errikurtsoz errikurtso, beti kazonabe epaileari plenitzen ari, aspertua da hauen jokamoldeaz. Finala eburulatu da US bat telkargo bakarren aldeko taldeak eunta ameka kontrakoen kolektiboak berroita zazpi jesurze zafraldi hartu duten hauek irabazleak kantuz Helepa, elepa Zugure sorkuntza polita Ba, askimen eskerik gauzko.